Ich hab mein Benz hinter ein Benz gepackt, dahinter noch ein Benz, kennst du meine Entourage? <laughs> Ihr seid dem Ende nah, wir kommen auf die Bühne, stehen 15.000 Menschen da. Faker suchen Schutz, Hater schieben Frust. Ich schau auf den Putz für meine Playboys aus der Hut. Ein, zwei Teile, ich bin drauf, drei, vier Scheine ab im Puff. Feinde suchen Streit und wenn es sein muss, wenn sein für Schmuck, man wir haben Bock darauf. Mach nicht auf Welle, weil ich Stoff verkauf. Stoff verdient dein Opfermaul. Bam! Loch im Bauch. Ja, jetzt schläfst du bei den Fischen, ey. Ja. Keine Gnade, kein Gewissen, ey. Ja, ja, ja. Wenn es sein, muss, hält dein Schuss, ja. Ja, wenn es sein, muss, hält dein Schuss, ja. den Schoß auf. Schick es gern lieber im Coldlauf, du liegst auf dem Boden und läufst auf. wenn es sein muss, fällt den Schuss auf. Runter vom Gas, Scheibe getötet tak, tak, und das Länder gesehen. Deine Mom ist jetzt in Tränen, ja. Denn sie hat Panik um dein Leben, ja. Ja, wenn es sein muss, Dicker, töte ich auch. Wer mit Hunden schläft, der wacht mit Flöhen auf. Ja, ich schick dich schlafen, so wie Cody auf oder verlierst du dein Gesicht? Ja, was passiert kann man nie wissen. Ey, ihr seid höchstens mal am Sieg dessen. Ey, ich warte nur auf diesen Zeitpunkt, dass wir uns mal wieder treffen und dann baller ich mit Blei rum, ja. Ja, und jetzt schläfst du bei den Fischen, ja. Du bist Bescheid, ja, ja. Ich hab die Knarre unterm Kissen, ja. Ja, ja, stay high. Wenn es sein muss, fällt ein Schuss, ja. Halt sein, same, what's happening, shoot soon. Been the same, what's happening, shoot soon. Niggas kein lieber im Kreislauf? du liegst auf dem Boden und läufst auf. Been the same, what's happening, halt shoot soon. Runter vom Gas, Scheibe getönt, tak, tak, und das Teller gesehen. Gebrochen Gummi Cash, ihr Hundefilter für Snaps. <laughs> Alles gefickt, die Jungs, die geben uns leicht. Bock auf Gewalt, weiß nicht warum. Die Zeit gehört uns. THC 187 für immer, bleibt bei meinen Jungs.